Bunlara inanacağız. Bunlara inandık. Bir de bir önemli şey var. Alimler rububiyete sokuyorlar. O da nedir? Vel imanu bi illahi ve kaderihi. Kaza ve kader de aslında rububiyete dahildir. O ne demektir? Yani bu evren onun ise her şey onun el altındaysa o zaman her de şer de Allah'tandır. Niye biz ayırmışız kaza ve kaderi? detay olsun diye açıklasın. Yoksa rububiyet aslında üluhiyeti de kapsar, ee, şeyi de kapsıyor. İsim sıfatı da kapsıyor. Anlatabildim? Sonra ne diyor? Ve ikraru bi adlillahi teala fi kulli ma yukaddiruh. Allahu Teala bütün şeyi tekrir etmişse, onaylamışsa, yaratmışsa, e, ecelini, e, sonucunu vermişse Bunda da neyle verir? Adliyle verir. Mutlak adli var Allah Teala. Allah Teala bir nokta bir miskali zerre zulmetmez kullarını. Anlatabildim mi? La yadlimu rabbuka mitkale zerre. Bir miskali zerre Allah Teala zulmetmez. Onun için Allah Teala ne ikrar etmişse evrende adaletiyle ikrar etmiş. Yani sana bir kanser hastalığı vermişse Demek ki sen onu hak etmişsin, adaletiyle vermiş sana. Dedin, niye ben ya Rabbi? Sen çifrettin Rabbil Alemin. Değil mi? İtiraz ettin kaderine. Allah vermiş sana bu hastalığı. Nasıl itiraz edersin? Bu iki şeyden alimler diyorlar. Yen o kul nenkördür, haksızdır, kafirdir, zındıktır, yediği kaba tekmeyi atıyor, o hak etmiş Allah Teala onu cezalandırıyor bir, bir bela vermiş ona. Yen de tam tersi mümindir Allah Teala ona mükafat verir bu hastalığı. Bu dünyada sabredecek Allah onun günahlarını temizleyecek yanına alacaktır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor kim taud hastalığından öldü mümin olarak şehittir o. Kanser daha şiddetlidir. Onun için parantez arasında bir günde bir arkadaşımız kanser oluyor. Ya çok yaşlı değildir. Yazık oldu. iyi bir insanıydır. Ne yazık oldu ya? Sen dediğin Allah'ın sözüne itiraz ediyorsun. Yazık olmadı. Tam tersine. Madem mümindir Allah Teala biz sevinmemiz lazım ona kanser oldu. Ne diyeceğiz? Allah sabırlık versin. Allah sevdiği kulüp dileder. eder. Onun için Resulullah diyor en müptela kul kimdir? Peygamberlerdir. Ondan sonra derece derece imanın ne kadar zayıf oldu inersin. Onun için bir insan kanser hastalığı yakalandı ne deriz? Ya Rabbi bunu sabit kıl son nefese kadar. Öldürdü de inşallah şehittir deriz. Evet. وَبِأَنَّ النِّعَمَ كُلَّهُ مِنَ اللّٰهِ وَحْدَ Bütün nimetleri yer üzerinde Allah'tandır. Bunun da kısacası Allah'ın zatında, fiilinde teklemektir. Rububiyet budur arkadaşlar. Allah'ın zatı ve fiilleri tektir, ortağı yoktur. İyidir, alimler rububiyetin bu tanımıdır. Türkçe'de bir sayfedir. Arapça'da da bir sayfedir. Bu tanımıdır rububiyetin. Bu tanımı ben ciltlerce kitaptan böyle süzgeçten süzerek çıkartmışım. Ama alimlerimiz öz ve söz söz verilmiş üç tane kelime, dört tane kelimeyle bunu özetlemişler. Diyorlar rububiyet tevhidi e, nedir? Tevhidullahi ve ifraduhu bi ef'alihi. Bak dört kelimedir. Tevhidullah ve ifraduhu bi ef'alihi. Ne demek? Allah'ın Allah'ı teklemek ve tevhid etmek neyle? Fiilleriyle. Allahu Teala'yı fiilleriyle teklemek ve tevhid etmek. Fiilleri nedir? Allahu Teala'nın ne yapabilir dedik. Dedik razıktır, haliktir, iradesi var, kimseye ihtiyacı yoktur, niddi yoktur. Bunlar hepsi allah Teala'nın yaptıkları fiillerin eşi yokuysa nedir? Biz tevhidi yerine getirmişiz. Tevhid-i rububiyet arkadaşlar bu kadardır. Ama şeytan bırakmaz. Tevhid-i rububiyete bir sürü ne sokar? Bir sürü bid'at sokar, bir sürü ne sokar? Ee, şirk sokturur sana. Tevhid-i rububiyette en çok düşen insanlar detaylı olarak tevhid-i rububiyetten de düşer. Eşker olarak tevhid-i rububiyetten e, bozan çok nadir şeyler var. Onlara geleceğiz inşallah. Şimdi tevhid-i rububiyet genelde Müslüman toplumlarında bir sorun fazla yoktur. Rububiyet tevhidiyle ilgili. Şöyle yoktur. Her çeşit Allah razıktır, halıktır diyor. Ama datayında var. Dataylarında var. Ona da geleceğiz inşallah. Şimdi biz biz dediklerimizin bir tane gelir diğer iyidir sen bu güzel çok güzel saydın bunları düzdün yorulmuşsun Allah razı olsun. Ama delil yok. Hepsini delilsiz söyledin. Kur'an-ı Kerim arkadaşlar her yaprağında tevhid-i rububiyetle ilgili muhakkak iki ayet, üç ayet var. Bu kaidedir, istisnas. İlle istisnasız bazı sayfelerde bulamazsın. Yoksa her sayfede illa ki rububiyet tevhidiyle ilişki var. Onun için alimlerimiz bu konuda fazla delil getirme ihtiyaç görmemişler. Ne demişler? Gün ışığını, gün, güneş var mı bana delil ver. Buna benziyor. Kimse diyebilir mi güneşi delili vermene? Güneşin delili gündüz çık. Bak bir şey sen yaktı. Ha? Dünyayı aydınlattı o güneştir işte. Bunu kim, gün, günün kim tutabilir? tutabilir? Hiç kimse tutamaz. Günün ışığını sadece Allah geceler tutar. Başka kim tutabilir? Teknoloji ne kadar ilerse gün engel olabilir mi? Gölge yaparsın ama ışığına engel olamazsın. Demek ki rububiyetten ilgili bir sürü e, ayetler var. Ama buna rağmen buna rağmen ben biraz burada dataya ineceğim. Her fiiliyle ilgili Allah Teala'nın delil getireceğim Kur'an'la. Neden diyeceksiniz? Yani diyeceksiniz bu bir çelişki oldu. Önce diyorsun ihtiyaç yoktu sonra ihtiyaç görüyoruz. Aslında ihtiyaç yoktur arkadaşlar. Ama neden ihtiyacı var? Şeytan zamanla böyle işlemiş rububiyette bize şirk koşturuyor. Ama şirk nedir? Ortak koşturur allah Teala. İnkar değil. Bak rububiyeti çi bozan şey var. Ona geleceğiz. Bir inkar var. Bir de ortak koşmak var. İnkar komünistler, ateistler bunlar inkar ediyorlar. Bir de şirk koşan var. Kimin gibi? Ya Abdülkadir Geylani, ya Allah yerine ya Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem vesaire. Bu türlü şirkler, mededler filan onlar e, koşturur şeytan bize. Evet şimdi ben ayetleri okuyacağım teker teker. Artık Eyüp kardeşin okumasına gerek yoktur. Buradan direkt okurum. Çünkü bunu daha kitaptan detaylı e, şerh ettiğim için e, beş vakit namazda okuduğumuz ne diyor? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Fatiha'nın başı. Maliki yevmiddin. Ha? Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Bu ne demektir? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Demek ki bizim kimdir Rabbimiz? Alemlerin Rabbi. Alem nedir? Bütün varlıklar. Yani insan bir alemdir. Cin bir alemdir. Melek bir alemdir. Ağaçlar bir alemdir. Hayvanatlar bir alemdir. Haşeralar bir alemdir. Ne kadar alem var ise dünyada onun Rabbi kimdir? Allahu Teala. Bu evren neden mütekevvindir? Neden oluşur? Alemlerden oluşur. Dağlar alemi, canlılar alemi, toprak alemi, su alemi hepsi alemdir. Evet. Onun için Türkçe ne diyor? Sen de bir alemsin. Yani tek başına bir ümmetsin sen. Ne zaman? Ne zaman sen e, kriterleri açtın, tek başına bir şey getiriyorsun. Sen bir alemsin derler. İşte alem budur. Alemlerin Rabbi kimdir? Allahu Teala'dır. Evet. Bu Fatiha Suresi. A'raf 54. surada e, su, e, A'raf suresinde 54. ayette Ela lehul halku vel emru tebârekallahu rabbul alemin. Burada ek var. Rabbul alemindir. Kim? Lehul halku vel amr. Halk nedir? Bütün yaratma onundur. Emir de emir onundur. Emir ve yasak ve istediği şey bu dünyada kimindir? Rabbil alemindir. E bunu biz de biliyoruz. Ne kattın bize? Sen bunu hakkıyla biliyorsan Allah'ı çağırırsın başka bir kulu çağıramaz. Değil mi? Ama şeytan buradan şirk koşar. Ya diğer ben ya Abdülkadir'i tanı, tanı çağırdığımda ben allah Teala'yı çağırıyorum. Çünkü Abdülkadir onun salih bir kuludur. Evliyaullah'ıdır. Onu çağırıyorum. Ama zavallı şirk koşuyorsun sen. Abdülkadir Geylani Hazretleri Kaddesallahu sırrahu büyük bir Hanbeli alimidir. Vaazdır, zahittir, taviz vermemiş. Tevhidi de en büyük ehli sünnet alimidir. Tevhidi de ehli sünnet alimleri gibi anlamıştır. Anlatabildim mi? Bırak şimdi Abdülkadir Geylani Hazretlerini sen bir peygamberi çağıramazsın. Neden? Çünkü her insanoğlu öldükten sonra ameli kesilir. Sen çağırabilsen başında kim var ise, hatta kafir biri var ise çağırabilirsin onu. O sana yardım edebilir. Ben düştüm suya, karşımda bir Johnny var. Johnny gel elimden tut beni çek. Çekebilir seni bu Johnny. Ama ya Abdülkadir Geylani ben boğuluyorum gel yetiş beni. Abdülkadir Geylani ne yapabilir sana? Abdülkadir Geylani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor اِذَا مَاتَ اَبْنِ آدَمٍ قَطَعْ عَمَلْهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثًا İnsanoğlu öldü ameli kesilir. Bitti. Ne peygamber ne evliyaullah dünyada ilişkileri kalmaz. Hayyun yurzakun nerede? Ayette diyor. Şehitler, evliyaullahlar haydler ama nerede? İnde Rabbihim. Allah indinde. Bu bu dünyada değil. Allah indinde haydler. Nasıl bir haydiler, nasıl bir hayatlar var bilemeyiz. Ama ikramlı bir hayattır. Onun için bu dünyada hiçbir tasarruf, tedebbür Rabbil aleminden başka kimseye verilmezdir. Onun için ela lehul halku vel emru tebârekallahu rabbul alemin. Bu neye delalettir? Rabbil alemin. Şimdi teker teker delillere geleceğiz. Delil nedir? Allahu Teala mülk sahibidir. Sadece mülk O'nundur. Bir sürü ayet var. Bakara surası 7. ayette Ela ta'lemu Allaha lehu Elem ta'lemu ennallaha lehu mulkus semavati vel ardi ve ma lekum min dunillahi min veliyyin ve la nasir. Bu ayette diyor ki elem ta'lem de olara ya Resul de olara bilmiyorsunuz Allah'tan al, e, mülk yeri, göcün mülkü Allahu Teala'nındır. Allah'tan başka size yardımcı yoktur. Burada nedir? İkrardır. Allahu Teala'dan başka mülk sahibi yoktur. Kimse sana yetişemez Rabbil Alemin'den başka. Ali Ümran 26. Su, e, ayetinde Kul e, Kulillahumma malikel mulki tu'til mulke men teşâ ve tenzi'ul mulke mimmen teşâ ve te'izzu men teşâ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ De ey Muhammed. De bu duayı yap. Ey elçin. Allahumma ey Rabbim sen malikil mülksün. Mülklerin sahibi sensin. İst mülkü istediğine verirsin, istediğinden de alırsın. İşte gördük. Verdi tağutlara bir de aldı ellerine. Hüsnü Mübarek bir sene önce he, 30 sene Arapların kralıydır. Bir gecede aldı elinden. Kazzafi laneti. Bütün tağutları Allah verir, Allah alır. Adama var vermiş, almamış elinden. Kendi ölmüş. Tanıyoruz. Allah'ın istediğine verir, istediğine alır. Kimse sorguya çekebilir mi onu? Yok. Te'izzu men teşâ. İstediğini izzet sahibi edersin, istediğini zillete. Her senin elindedir. Her şeye sen kadirsin. Sonra Mülk surasında Tebârekellezî biyedihil mülk ve huve ala kulli şeyin kadir. Mülk sadece Allah'ındır. Bu apaçık ayetlerdir. Eydir. İkinci mesele kavunde he? bu kavun, bu evrenin sahibi kimdir? Allahu Teala'dır. Allahu Teala Bakara surasında 116. ayette ne diyor? Bellehu ma fis semavati vel ardi kullun lehu kanitun. O bütün yerdeki, semadaki, he, evrendeki olarındır. O her şey ona kanittir. Her şey ona boyun eğer. Anlatabildim? Her şey ona boyun eğer. Her şey onundur. Sonra Ali İmran 83. أفغير, الله أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه yurciun. Diyor Allah'ın dininden başka bir din arıyorlar. Sana inanmayanlar, sana isticabet etmeyenler. Halbuki yerdeki, gökdeki bütün varlıklar ona tav'an ve karhan isteyerek, istemeyerek boyun eğmek kulluk yapıyorlar. İsteyerek istemeyerek. Sen Allah'ın kulusun. Fır'an Fır'anlığıyla ne yaptı? Mecburdur, kuldur, ne yapabilir? allah Teala hasta yaptı onu. Kendisini ilaç edemedi. Boğdu onu, kurtaramadı kendisini. Mecbursun. İsteyerek, istemeyerek de olmasa sen allah Teala'ya kulsun. Sonra Nehil surası 49. ayette وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Yerde gökte her şey ona sücde ediyor. Melekler de ona ibadet ediyorlar. Bak bir rivayette bir ayette entum la tefkahune tesbih. Siz onların tesbihlerini duymazsınız. Ama yer, gök, her şey Allah Teala'yı zikrediyor. E, secde ediyor. Hac suresi 18. ayette Elem tera ennallaha yescudu lehu ma fis semavati ve ma fil ardi Görmüyor musun? Yerdeki, gökteki, semavattekiler ona secde ederler. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ yerdeki, gökteki, güneş, yıldızlar, devap, bütün varlıklar, küçükler, büyükler allah Teala'ya ne yapıyorlar?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 Altı günde yeri göğü yarattı. Sonra ne yaptı? Arşa istiva etti. Arşa istiva ettikten sonra bunu da yönetiyor. Yudebbirul amr. Her şey onun elindedir. مَا مِنْ شَف۪يعٍ اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ Kimse ona şefaatçi olamaz illa Allah izin vermez. Bir diğer yerde şefaatin iznini gösteriyor bize. Önce şefaatçi Allah'ın sevgili kulu olacaktır. Allah'ın hakiki mümin olacaktır. Yaptığı da şefaat meselesi küfür olmayacak. Küfre şefaat yoktur. Şirke şefaat yoktur. Onun haricinde günahkarlara şefaat var. Anlatabildim? Ondan sonra Ali Umran suresi 27. ayette tulicul leyle fin nahari ve tulicun nahara fil leyl ve tuhrucul hayye minel meyyit ve tuhrucul min minel hay ve turzuku men teşâ'u bi gayri hisab. Geceyi gündüzden çıkartırsın. Gündüzü geceden çıkartırsın. Canlıyı Ölüden çıkartırsın, ölüyü canlıdan çıkartırsın. Bunu kim yapabilir Rabbil Alem'den başka? Ha? وَتُرْزِقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ İstediğine de rızkını hesapsız verirsin. İstemediğine de kaderiyle verirsin. İstediğini de aç bırakırsın. La muakkibe li hukmi. Onun hükmünü kimse nakz edemez. Bozamaz. Yoktur arkadaşlar Rabbil Alemin yargıtayı sistemi. Her şey onun elindedir. Ve hakaza Ra'd surasında birinci ayetten, çinci ayette الله الذي رفع السماوات سماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفضل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Ben bunları hepsini açıklamayacağım. İsteyen mahalle dönsün. Ayetin suresinin numarasını verdim. Aynen şeyler çünkü bunları teker teker her ayete açıklasak inen ki her ayet bir ders yeter. Öyle güzel enfes ayetlerdir. Sonra halk sadece onundur. O yaratıcıdır. O da bir sürü ayetlerden birkaç tanesi. Araf suresi 54'te. İnne rabbakumul Allahu lezî halakas semâvâti vel ardı fî sitteti eyyâmin. Thumme istevâ'a alel arşi yuhşil leyle nehar yatlubu hatithan ve şemse vel kamera ve nucuma musakharatin bi emrihi ala lehul halku vel emru tebârekallahu rabbul alemin. Allah Teala diyor semavatı ve yeri altı günde yarattı sonra arşe istu etti. Gece gündüzü yaratır birbirinden peşinden birbirlerini kavalıyorlar sanki. Güneşi, ayı, yıldızları hepsini emrindedir. O emir, halk onundur sadece. Fatır surası Rabbil Alemin ne diyor 3. ayette? Hel min halikin gayrillah, gayrillah, gayrullah diyor Allah'tan başka yaratan var mı? İstifham iddiayla konuşuyor. Var mı? He? Soruyor Rabbil Alemin. Var mı? Yoktur. Kesin yoktur. Onun için Gafir suresi 62. ayette ذَٰلِكُمُ rabbukum haliku kulli şey la ilahe illahu. İşte yok ise o sizin Rabbinizdir. Her şeyi o yaratmış, ondan başka ilah da yoktur. Rububiyeti, üluhiyeti bağladı rububiyete. Onun için geleceğiz inşallah. Alimlerimiz diyor ki rububiyetsiz uluhiyet olmaz. Uluhiyetsiz de rububiyet olmaz. İkisi birbirine otomatik olarak bağlıdır. Sonra Allah mülkte teç başınadır. Ortağı yoktur. Bakara 107'de Ela ta'lemu ennallaha lehu mulkus semavati vel ardi ve ma lekum min dunillahi min veliyyin ve la nasir. Sonra Ali İmran'da Kul illahumma malikel mulku okuduk 26. ayette. Sonra tebarekellezi biyedihil mulku. Bunlar hepsi neye delalettir? Teç onundur Allah Subhanahu Teala'nın mülk. Sonra Allahu Teala bu kavunda tek başına he? Tek başına yönetiyor bunu. Bellehu ma fis semavati vel ardı kullun lehu kanitun. Bakara 116. Her şey ona boyun eğer. Her şey onundur. Ali İmran 83 Efe gayra dinillahi yebğûne ve lehu esleme men fil ardı men fis semavati vel ardı tav'an ve kerhan ve ileyhi Sonra Nehl surasında وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ Pardon bunu aynı şey okuduk. Evet. Yanlış oldu bu. Evet sonra Neye gelelim? Allah subhanehu ve teala tek başına nedir? Rızık verecektir. Diyor ki innallahu ve razzaku zul kuvvetil metin. Sadece Allah Teala rızık verendir. Hem de zu kuvvetin metin bütün kuvvet ondadır, güç ondadır. Ona kimse ortak ortak olmadığı için en kuvvetli rızık veren odur. En sağlam patronun yanında çalışsan hiç korkar mısın? Ya bu dev dev dev, dev adamdır, dev şirkettir. He? E Allah Teala dünyanı yönetiyor. Evet. Sonra Yunus surası 31. Kul men yercikukum mines semai vel ardi Emen yemliku sem'a vel absara ve men yuhricul hayye minel meyyiti. Evet. Sonra e, Nehil surasında aynen 65. ayette Vallahu enzele mines semai ma'en fe ahya bihil arda ba'de mevtiha. İnne fi zalike leayatin liqaumin yesmaun. Bu da Şura 19. ayet. Allahu latifun bi ibadi yerzuku men yeşa ve huvel kaviyyul aziz allah Teala istediğine rızık verir. O da çok güçlüdür. Sonra delil allah Teala teç başına zerel verir, menfaat verir. Kimse ona ortak değil. Onun için korkmayacaksın insan. insanlardan. İnsan sana zerel veremez. Cinden de korkmayacaksın. Cin de sana zerel veremez. Allah istemedikten sonra İbn Abbas'a vasiyet ettiği gibi Resulullah kimse sana zerel veremez. Ne diyor? En'am suresi 71. ayette Kul ened'u min dunillahi ma la yenfa'una ve la yadurruna De siz isterseniz biz Allah'tan başka ki bize ne faydaları var ne zararları var. Onlara mı dua edelim? Putlar. Ne faydaları var ne zararları var. وَنَرُدُّ عَلَى عَقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدَانَ اللّٰهِ كَذَٰلِكَ اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ ashabun yed'unehu ilel huda e'tina kul inne hudallahi huvel huda ve umirna linuslima rabbil alemin. Sonra Zumar surası 60, 68. ayet. Ve le in se'eltehum men halakas semavati vel ard. Sorsan onlara kim yeri göcü yarattı? Le yekulun Allah. Allah yarattı. Müşrikler itiraf ediyorlar. Kim yarattı? Allah yarattı. Kul eferaytum ma ted'un min dunillah O zaman Allah yarattıysa siz kime ibadet ediyorsunuz? İn ara in aradenillahu bi zurrin hel hunne kashifatun zurra Allah Teala bir zarar vermek istese bu putlar bu insanlar, bu evliyaullahlar size faydası olur mu? Ha? Olmaz. Av aradeni bi rahmetin hel hunne mumsikatu rahmeti yani Allah bir rahmet istedi. Bunlar engel olabilirler mi? Olamaz. Kul hasbiyallah. Bana Allah yeter. Aleyhi tevekkelt ve aleyhi yetevekkelül mutevekkilun. Ona da mütevekkiller hakiki sadece ona tevekkül ederler. Onun için rızık veren hakiki Allahu Teala'dır. Fayda, zerel veren Allahu Teala'dır. Eydir hüküm teşri' sadece Allah'ındır. O da Şura suresinde surasında 21. ayette. Diyor ki أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم Onların Allah bir şeriat kılmışsa kim bunu değiştirebilir? Ortaklar değiştirebilir mi? Değiştiremez. Onun için Allah'ın dinini kimse değiştiremez. Bir alim gelse dini değiştirse Yahudiler gibi olur. Değiştiremez. Din Allah'ındır. Allah'ın emrine uyacağız. Allah haram demiş de halal. Haramdır. Halal demiş de halaldır. Evet. Tek hüküm kimindir? Allah'ındır. Ra'd suresi 41. ayet Vallahu yahkumu la muakkibe li hukmihi. Allah hüküm verir. Onun hükmünü kimse nakz edemez. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا Bu da Kehf 26. ayet. Allah'ın hükmünde kimse şirk koşamaz. Onun için Allah'ın hüküm Allah'ındır. Din Allah'ındır. Anayasa Allah'ındır. Allah koymuşsa hükmü kimse ortak koşamaz onu. Anlatabildim? Sen bir günde olmaz biraz biraz Rabbil Alemin'den alırsın. Biraz dünya, biraz adet, biraz örf. Bu Cengiz Han'ın yaptığı bir yasa vardır biliyorsunuz. Onun için alimler direkt şimşek onu tekfir ettiler. Hüküm Allah'ındır dediler. Evet. Onun için rububiyetin şartındandır. Allahu Teala'yı hakim kabul edeceksin. Tek hakim. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ Nahl 89 Biz senin üzerine bir kitap indirdik. Bir anayasa indirdik. Tibyanen likulli şey. Her şeyin açıklaması var. Ayrıca yol göstericidir, hidayet vericidir, rahmettir. Kimi için? Müminler için. Kim iman etti bunu, Elhamdülillah arkadaşlar. Biz iman ediyoruz Kur'an'ımıza, sünnetimize, şeriatin paketine. Onun için dünya bizim için toz pembedir. Velev ki acız, velev ki üzerimizde dini yönetim yoktur, velev ki ne olursa olsun bizim için tablo toz pembedir. Çektiğimiz aziyet de bile bizim için bir lezzettir. Çünkü anlıyoruz bunun ecri var. Ama Allah'ı kabul etmeyen, ortak koşan ne de, ne de yaşıyor? Çetrefilde yaşıyor, müşkülette yaşıyor. Bunu da Tevbe surası 30. ayette اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانُهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Hristiyanlar hibirlerini, alimlerini, ruhbanlarını Rablar edindiler. Bunu okudu Resulullah. Ha? Ödey İbni Hatim Dedi ya Resulullah öyle değil ya. Ben de Hristiyanıydım, Müslüman oldum. Ama biz onları Rab etmiyorduk. O anlıyor Rab yaratan, rızık veren. Hayır. Dedi Allah Teala'nın hükmünü değişiyordular. Halala haram, harama halam diyordular. Evet diyor. Onlara uyurdunuz. Evet. Demek ki Rablığın bu, bu cüziyetini onlara vermiştiniz. Onun için hüküm Allah'ındır. Kimse hüküm koramaz. Kim Allah'ın hükmü var ise başka hükme başvursa kafir olur. Bir artı bir çi. Onun için şeriat devletinde şeriatten hükmü olunur. Başka yasalar geçersizdir. Kim başka yasa koysa kafirdir. Çaresi yoktur bunun. Ondan dolayı Cengiz Han hem birçokun İslam'dan da aldı. Evletleri de öyle yaptılar. Paket getirdiler. He? Müslümanlar ani tekfir etti onları. Olmaz dediler. Yüzde yüz. 99,99,99 99 kabul olmaz. İlle ki yüzde yüz hüküm Allah'ındır diyeceğiz. Evet. Sonra Nehil suresi 65. ayet قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانُ يُبْعَثُونَ Her gaybi de Allah bilir. Bu da neyden ilgilidir? Gaybi sadece Allah bilir. Gaybi Allah'tan başka kim bilir? Kimse bilmez. Gaybi kimse bilmez. Onun için bir tane gayb iddia etse, dese ben gaybi biliyorum hemen kafir olur. Onun için bir hırsız geldi. Bu hırsızı yakalamak için eskiden ne yapardılar? Bir gün de var. Gidip aynaya baktırırlar. Yani zinci hocalar. Bunlar nedir? Çifirdir. Kim dese ben inanıyorum buna kafir olur. Allah korusun. Ama cehaletten mahaletten olar mazurdular. Ama kim bu işi yapıyorsa inanarak ben bilirim kim yaptı kafir olur. Çünkü o zinci hocadır. Adı üzerinde. Cin bilir evet. Cin görer. O adamın cinlisi de var. O gelir diyor evet bunu Mahmud aldı senin paranı. Ama bir sefer doğru diyor, yüz sefer yanlış diyor. Olabilir doğru da desin. Ama buna inanan Allah kurusun kafir olur. Gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Ama bazı gaybleri biz biliriz. Allah verdiği kadar. Mesela yağmur yarın televizyonda çıkıyor yağmur okur. Bazı cahiller var diyorlar ki ya Allah'ın işine iş katıyorlar. Ya Allah'ın işine iş katmak değil. E Allah Teala teknoloji, ilim bu o gayipten değil. Çünkü bulutlar geliyor ama biz görmüyoruz. Şu anda Londra üzerinden geliyor. Dünyanın şartlarına göre iki gün sonra İstanbul'da yakar. Bir gün Londra'da yakar, iki gün sonra İstanbul'da yakar. E bunu teknoloji keşfediyor. Londra'dan geliyor, burada yakıyor. Anlatabildim mi? Bunu bu gayb değil. Bu mevcudu keşfetmektir. Bu gayb değil. Gayb İstanbul'a bu sene ne kadar yağmur yağar onu kimse bilmez. Gayb çocuğun karnında ütrosanla bakıyorlar erçektir dişidir. Ha? Bunu bilebilir. Bu gayb değil. Zaten mevcudu keşfediyorsun sen. Ama bu çocuk salih mi talih mi onun için bilir. Allah bilir. İşte odur gayb. Bir insan nerede öldüğünü bilmez. Bunu Allah bilir. Bu gayiptir işte. Mafatihul gayb nerededir? Allah Teala. Diyor ki huvallahu lezî la ilahe illahu alimul gaybi ve şehade huvarrahmanur rahim. Gayb alemi nedir? Biz bilmediğimiz. Şehadet alemi gözden gördüğümüz, şahit olduğumuz alemdir. Bunun Rabbi kimdir? Allahu Teala'dır. Meşhur En'am suresi 59. Ve indehu mafatihul gaybi. Gaybin anahtarı onun elinde. La ya'lemuha illa hu. Ondan başka kimse bilmiyor. Ya'lemu ma fil berri vel bahri. Yerde, gökte, denizin altında sadece o bilir. Ve ma tasqutu min varakin illa ya'lemuha. Bir ağaç yaprağı düşmez illa Allah bilir. Trilyonlarca ağaç yaprakları düşüyor. Hepsi Allah Teala haberdardır. Ve la habbetin fi zulumatil ardi. Bir küçücük habbe, tane, buğda tanesi gibi her ne tanesi yerin en dibinde olsa, en karanlık yerinde olsa Allah ve la ratbin yabis. Ne? Bir canlı ve bir cansız. İlla fi kitabin mubin. Allah Teala dünyayı yaratmadan önce bunların hesabını hepsini kesmiştir. Sonucunu da bilir. Allah dünyanın sonunu bildiği için, hepsini yazdığı için ondan dolayı gaybi bilir. Ama insanoğlu bunun imkanı yoktur bilsin. Bu da rububiyete aittir. Allah gaybi bilir. Sonra Allah kaza ve kader onun elindedir. O da nedir? İnne kulle şeyin halaknahu bi kader ve ma emruna illa vahidetun kelemhil basar. Kamar suresi 49. ayet. Her şey biz kaderle yaratmışız. Ve kana emrullahi kaderen makdura. Ahzab 38. Allah'ın emri hepsi dünyayı yaratmadan önce kalemi yaratmış. Yaz demiş. Ne yazım ya Rabbi? Kana ma kana ve seyekun olacakları hepsini sonuna kadar yaz. Bugünden yaz dedi. Her şeyi yazmıştır. Dünyanın sonuna kadar. قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرَ Talak surası 3. Ha? Sonra Mursalet'te elem nec'alekum elem nahlukukum min ma'in mehin fecealnahu fi kararin mekin ila kaderin ma'lum fekadderna fe ni'mel kadirun kadirun ve veylun biz her şeyi kaderden yapmışız ve en iyi kader yapanlar biziz. Sonra nahnu kadderna beynekumul mevte ve ma nahnu bimesbukin. Vakıa suresi 60. ayet. Mevtu, hayatı, ölümü biz yarattık diyor. Ve min ve in min şey'in illa inde indena hazainuhu ve ma nunezziluhu illa bi kaderin ma'lum. Bütün hazineler bizdedir Indiririz onu neyle? Kaderiyle. Her çeşit rızkını kaderle veririz. Hiç kimse rızkından fazla bir şey yemez. Ne kadar çaba gösterse. Sonra hidayet ve dalalet kimin elindedir? Arkadaşlar o da Rabbil Alemin elindedir. O da Rabbil Alemin elindedir. Orada da ne diyor? İnneke la tehdi men ahbebt. Velakinne Allahe yehdi men yeşâ ve huve a'lemu bil muhtedin. Kasas suresi 56. Diyor sen sevdiği kişiye hidayet veremezsin. Ama hidayet kim verir? Allah verir. Allah hidayet verenleri tanır ve bilir. Çünkü neden? Yaratmadan önce bilir bir kulu yaratacak adı Ahmet'tir. He? Hidayet, e, din tebliğ olunana yüz çevirir, yüz çevirmek üzerine de ölür. Onu bilir allah Teala. Anlatabildim mi? Onun için sen uğraşma. Bu kimi içindi Resulullah amdese bu talip şirk üzerine öldü, üzüldü Resulullah. Çünkü hem Resulullah'ı destekliyordu, hem seviyordu, hem amcasıydır. O onu beslemiştir. Üzüldü. Allah Teala dedi üzülme. Hidayet senin elinde değil. Çok uğraştı hidayet olsun. La ilahe illallah dedi amca. Bes sele, bes diye onu Rabbi, demedi. İşte hidayetle de ilgili birçok ayetler var. Onları atlayacağım. Genelde arkadaşlar rububiyet hakkında sayısız ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü allah Teala ne diyor? Em huliku min gayri şeyin em humul halikun. Tur surası 35. ayet. Diyor ki bunlar he? hiçten mi yaratıldılar yoksa kendileri kendilerini yarattılar? Bu kime reddiyedir? Rububiyeti inkar edenlere. Bunlar hiçten mi yaratıldılar yoksa kendileri kendilerini yarattılar? Yani iki şey var. Yani hiçten yaratmış, yaratılmışız. Yani kendi kendimizi yarattı. Hiç kişisinde biz yapmamışız. Demek ki bunu kim yapıyor? Allah Teala yapıyor. Sonra Fussilet 53'te Allah Teala hicret kalkıyor üzerimize. Senurihim ayatina fil afaq. Onlara ayetlerimizi gösteririz insan oğluna. Fil afaq Her yerde gözünü kaldırsan Allah'ın ayeti var. Ve fi enfusihim. Birer nefislerine baksınlar, kendi yapılarına baksınlar. Ha? Hatta yetebeyyen lehum ennehu'l hak. Nere baksan Allah'ı görürsün, Allah haktır dersin. Çünkü her şeyi allah Teala'yı şahsını görmeriz. Neyi görürüz? Allahu Teala'nın yarattığı izi görürüz. O oh çünkü haktır. İşte bu tevhid arkadaşlar bu tevhid üzere insan e, allah Teala insanı yaratmıştır. Bu tevhid üzere insan, insanı Allahu Teala yaratmıştır. Bu tevhid fıtratın gereğidir. Bu tevhidi nerede bize verdi allah Teala? misak gününde Hazret Adem'in belinden aldığında e, şeyi e, zürriyetini misak günü. Orada ne dedi? İkrar ettirdi bütün Adem zürriyetine. Adem'in birinci oğullarından Habil'den Kabil'den kıyamata kadar. Hepsi orada ikrar ettiler. Dediler sen bizim Rabbimizsin, yaratıcımızsın, hak ilah sensin. Senden başka da kimse ortak koşmaz Söz verdik biz orada. O fıtratımızda bizimlendir. O fıtratları baba, yüre, akıntı bozar. Peygamberlerin görevi o fıtratları bir de raya oturtmaktır. Şeytanın da görevi raya oturtmasın, raydan çıkartsın. Hayat mücadeledir. Peygamberler senin elinden tutarlar, raya getirirler seni. Diğer şeytan da raydan çıkartır seni. Bu hayat böyle mücadele eder. Onun için kim raya oturdu kurtarmıştır. Kim raydan çıktı dalalet yoluna gider yanmıştır. Bu fıtrat gereği. Onun için biz duyarız atalarımızdan da. Bir insanı bir adada kimseyi görmeden çocuk bıraksan büyük olduğunda Allahu Teala'yı tanır. Fıtratıyla tanır. En azından şöyle tanır. Bilmez Allahu Teala bu kadar azimdir. En azından bilir ki bu yeri çocuğu yaratan bir tane var. Bir gizli güç var. Ama demez ki bugündeki komünistler gibi, ateistler gibi bu dünya kendi kendinden kurulmuş. Bunu ancak bir tane aklını iptal eden olsa diye. Onun için bu tevhid bu tevhide genelde bütün ümmetler inanmıştı. Hatta müşrik kufar Kureyş Resulullah zamanında e, kafirler, Kureyş kafirler de buna inanmışlar. Neyine inanmışlar? Evet. Bu rububiyete inanmışlar ama gene ince ehli sünnet gibi inanmamışlar. Yani ortak tarafları var iyidir Allah rızık vericidir, şey vericidir. Onun için Lukman surasında 25. ayette Allah Teala soruyor ve le inseltehum yani müşrik Abu Cehil'den vesaire sorsan men halakas semavati vel kim yeri göğü yaradı le yekulun Allah Allah yaratmış. Kul elhamdülillahi bel ekseruhum la ya'lem. Sonra desen onlardan sorsan Yunus 31'de Kul men yerzikukum mines semai vel ardi Kim rızık veriyor size? Emen yemlikus sem'a vel absara ve men yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayyi ve men yudebbirul amra Bunları kim yapıyor emiri, canlıyı? Feseyekulun Allah Kul efele tehkilun Diğerler Allah yaratmış. Allah'tır hepsini yapan. O zaman akıl etmez misiniz siz? Aklınız çalışmaz mı? Allah yaratmışsa. Bunlar nedir hepsi? Bunlar sonra Müminin surasında 84 ondan sonra aynen diyor sorsan onlardan kul limenel ardu ve men fiha in kuntum ta'lemun seyekulune lillah kul efela tezekkerun böyle aynen stilde gidiyor. Onun için çünkü kalpler misak gününde dedik buna ne olmuştur? Bağlanmıştır. Onun için bütün müşrikler peygamberlerden sonra Hazret Nuh zamanından şirk koşturuldu. Bugüne kadar bütün müşrikler rububiyete, Resulullah'a kadar bugüne kadar rububiyete inanıyorlar. En azından genelde inanıyorlar. Detaylı inanmıyorlar. Mesela Resulullah'tan önceki müşrikler Mekke'de tavaf yaparken Mekke'de olarak Hazreti İbrahim'den hac ibadeti kalmıştır. Tavaf yaparken ne derler beyti dönerken? Lebbeyke la şerike lek. Lebbeyk Allah sene geldik. Sen bizi çağırdın geldik. Lebbeyk budur. İtaat ettik yani. Eşittik koştuk. Lebbeyke. Ha? Semi'ne ve ta'ne yani. Lebbeyke la şerike lek. Senin ortağın yoktur. İlla şeriken huve lek. Bir ortak var. O da senindir. Temlikuhu ve la yemlikuk. O ortak senindir. Sen onun sahibisin. O senin sahibin değil. Putu kastediyorlar. Bak olar bile bunu İmam Müslim rivayet ediyor. Mekke'de müşrikler dönerken bunu derler. Lebbeyk Allahumme lebbeyk lebbeyke la şerike lek. Senin ortağın yoktur. Şerikin yoktur. He? Ama bir şerikin var. Sen ona hakimsin o sana hakim değil. Puta. Put, puta ibadet ediyoruz. Niye? Biz diyorlar günahkar kullarız. Gitsek Allah'tan istesek Allah bizi dinlemez. Bu put bizim için bir vasıtadır. Bu put salihlere simgedir. Aslında biz buradan oturup ahkam kesiyoruz. Putperestler akılsızlar, taşa ibadet ediyorlar. Aslında putperestler taşa ibadet etmiyorlar. Bu taş bir simgedir. Bu simge nedir? Nedir? Bu, bu taş nasıl beyt? Beyt nedir? Kabe nedir? Allahu Teala'nın bir simgesidir yerde. Oradan bütün ibadetler çıkıyor hoca. He? Mescitler Allah'ın evidir. Bu evde biz ibadet ediyoruz. Buradan toplu olarak ibadetler çıkıyor. O put da nedir? Şeytanın vasıtasıyla o put bir simcedir diyorlar. Yoksa onlar biliyorlar put bir şey yapmaz. Bir simce yaratıyor, o simceye ibadet ediyor, o nokta oluyor. Yani teknoloji olarak sen burada bir uydu kuruyorsun. O uyduydan yayın veriyorsun. Anlatabildim mi? Bunlar da zannediyorlar nerede bir put bu. Bak öyle put bulurdular bazen put bulamadılar. Ne yapardılar? Ellerinde cantalarında halva var halva. Un halvası, hurma halvası. Ne yapıyorlar? Onu böyle put gibi yapıyorlar. İbadet ediyorlar ona. Dua ediyorlar. Ondan sonra hurmayı da yiyorlar. Halvayı da yiyorlar. Çünkü ona ibadet etmiyorlar. O bir simgedir. Onun için bugün de e, türbeye geliyorsun. O bir simgedir. Aslında türbeden istemiyor adam. O bir simgedir. Diyor ya Rabbi bu e, zadın önündeyim. Bu zadın yüzü sürmüş hürmetine. Yani bunun e, bereketine, bunun faizi için beni yan. Ha ondan isteyen eşker müşk, müşriktür o. Yani gitsin kabrin önünde ya Abdülkadir Geylani bana rızık ver dese o müşüktür. Bütün ümmet bunun üzerine ittifak etmiş. İşte bu simge meselesi onun için biz rububiyette de gerçek bitiremedik rububiyeti. Ee, Çinci derse kaldı. Kalsın değil mi? Heh, Çinci derse kaldı. E, kısacası rububiyet arkadaşlar önemli bir meseledir. Aslında daha açıklayabiliriz. Alimlerimiz telif yapmıştır. Ama rububiyet bizim biz Müslümanlara hitap ettiğimiz için rububiyette fazla açıklama gerek yoktur. Ne var? Bazı şirk koşanlara uyarı veririz. Yoksa rububiyet bizim bir ateist gelse bizim rububiyet dersimizi duysa önemli değil. Rububiyeti ateist özel dersler var, özel kitaplar var, özel deliller var, akıl mantık deliller var. Çünkü ateiste gelsen desen bak Allah Teala Kur'an'da diyor sadece ben yönetirim. Ya diyor zaten ben Kur'an'a inanmıyorum. Allah'a inanmıyorum. Sen ne de? Bizim bazı televizyonda var hocaları çıkıyorlar ateistlerden, komünistlerle, layıklarla tartışıyorlar. Adam akıl mantık diyor, teknoloji diyor, sen ayet getiriyor. Adam diyor ya sen neden bahsediyorsun? Ben inanmıyorum senin kitabına, Rabbine. Sen bana akıl mantık denme. Bu nedir? İslam'ı küçük düşürmektir. Sen evet sıkmışsan orada onu akıl kendi anladığı dilden vuracaksın. Çünkü bütün destek sendedir ama kullan, kullanma, kullanmak önemlidir. Onun için bizim bu dersimiz rububiyette fazla uzatmarız. Ama bazı önemli notlar var rububiyetle ilgili. Onları inşallah önümüzdeki ders açıklarız. Bugün de bu kadar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.